Soy soldado de la vida que se aferra a la verdad. Mi camino es muy angosto, pero lleva libertad. Mi destino no es incierto, en el cielo tengo hogar. Soy soldado que en la guerra aprendió allí cantar. Soy soldado de la vida, voluntario me entregué. Renuncié a estar dormido, decidí estar de pie. Mi fusil es tu palabra, la misión en ti creer. Aunque duras la batalla, a tu lado venceré. ayudar Alcanzado en el camino, al que no pueda volar. Solo tengo cinco peces y dos pedazos de pan que en tus manos se convierta en salvación a un millar. Soy soldado de la vida, por mi herencia lucharé. Mi familia y mis hermanos a Jesús les mostraré. Yo. Soldado, tengo un llamado, amo la misión que se me ha encomendado. No se trata del rango alcanzado, si fue por su gracia que fui reclutado. Las fuerzas para seguir vienen de quien me dio razón de vivir. Su amor para compartir ese amor por el cual se entregó hasta morir. Aunque fuerte se levante la tormenta sobre el mar, a tu lado he aprendido sobre el agua a caminar. No me rindo al fracaso, volveré comenzar. Mi trinchera es tu regazo, mi victoria está en tu paz. Soldado de facto, jamás seré un desertor. como renunciar a tan grande honor? Soldado de valor, que no se rinde en la lucha de sembrar amor. Entre las trincheras caminaré y aunque todo se ponga violento, yo continuaré, confiado estaré y lucharé hasta el último aliento. Mi victoria Y esta guerra ya fue ganada hace más de dos mil años en la cruz. Oh Soy soldado de la vida, por mi herencia lucharé. Mi familia y mis hermanos a Jesús les mostraré. Aunque el mundo a ti te niegue con mi canto de lo imposible, de los reyes ser rey.